บุ๊กทูห้าสิบห้า การทำงาน trabalhar คุณทำอาชีพอะไรคะ em que você trabalha สามีดิฉันเป็นแพทย์ค่ะ O meu marido trabalha como médico. ดิฉันทำงานเป็นนางพยาบาลวันละสองสามชั่วโมง Eu trabalho em meio período como enfermeira. อีกไม่นานเราจะได้รับเงินบำนาญ Em breve receberemos a aposentadoria. แต่ภาษีสูงมาก Mas os impostos são elevados. และค่าประกันสุขภาพก็สูง E o seguro de saúde é elevado. หนูอยากเป็นอะไรในอนาคต O que você quer ser no futuro? หนูอยากเป็นวิศวกร Eu quero ser engenheiro. หนูอยากศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Eu quero estudar na universidade. ดิฉันเป็นพนักงานฝึกหัด Eu sou estagiário. ดิฉันมีรายได้ไม่มาก Eu não ganho muito. ดิฉันฝึกงานอยู่ต่างประเทศ Eu estou fazendo um estágio no exterior. นี่คือหัวหน้าของดิฉัน Este é o meu patrão.